Alde batetik, igandeuntan, senpereko larraldean, emezortzi garrenez, atxaren poesia egun auspatzeko aukera izanen da, eta bestetik ere, olerkariaren egun auspatzeko beta izanen da bezperan. Baunen inguruko argibideen ukaiteko, Austin Zamorarekin, mintzatu baikara, baikara, bere adirazpenak gurera ekarriko ditugu. Lehenik eta behin, atxaren poesia egunaz, zera kontatu baitigu. Bai hori da, jandean, iruan, apia iruan, e, eh, eh, bezortzegaren aldikotz, bai. Hori da, gure ohitura lehen igandia, apirereako lehen igandetan iten dugu hori. Lehen igandean eh, beraz atxa poesiaren eh, bilduma aurkeztuko duzue eh, eta gogoraraziko dugu ba, bilduma honek duen berezitasuna ez olerkiaren inguruan lagunan itz biltzen baitzarete. Hori da, e, aurten egun eta amairu personek parte hartuko dute gehi Berreunta berroita mar uh, umeek, uh, eskuinta eh, ezker, eh, uh, sornotzatik, igantzitik, esenperetik eta horrela, eh, ziburutik. bai, eh, anistazuna, bat dira aitatsiak, amatsiak eta umeak ere eta aujak. Eta ba, ezagutuak ere, orduan e, leku e, idekia, poesizale guziei, nahi inuken liburu bat da hori jekitzen duguna. Bai. Erranen dugu urtero parte hartzen duten idazle horiek eh, baditu zela, baina beti ere berriak urbiltzen zaizkizela? Hori da, badira e, urtero direnak, eh, beste batzu joaiten direnak behin parte hartuta edo bialdiz, eta gero beste asko ere, aurten badira behar ba, ogoita bost berria, olerkari berriek, berriek parte hartuko dutena. Eta hoietan batxo bat dugu eh, Moskutik, <laughs> no, Euskalduna da, han dena eta areke parte hartuko du Eta badira ere New Yorketik bat, eta eh, Uruguayetik, eta bueno, eh, poesiak ez du mugarik. Ez du mugarik e, Euskal Herri osotik eh, biltzen dituzen poesiak izaten dira ere. Hori ere, hori ez da mugarik e, nola euskalkietan e, eskalkietan e, idazten, aldute beren modura nahi duten bezala e, eskolegio osotik ere, biztan dena bai, hori ez dugu hori ere mugarik da ez dugu nahi jakin jan ego bat edo <laughs> ipar bat baten den, gure, eh, gure ere emu uh, eh, mitikoa, poesiarena, denena eskaldun guziena da, eta ez du mugarik ez eskualegian ez kanpoan ere. Eh? Anistasuna ipatu duzu, eh, azpimarratuko dugu ala ere kutxuna izaten duzuela beti eh, aurren parte hartzea, ez? Eh? Ba, bai, asko hori eh, niretza personalki eh, dira gehienik eh, poesari urbilat direnak eta hori lekoa handia utzi nahi dugu eta nahiko ere gehiago, eskoletan ez dala antzen, sobra, bakarik... Eh, Eh, lantzen da poesia bestena, eh, ez berena, ez aurrena, eta bono hori nunbait eh, us bat da gure guretzat, pixka damugahia dela, baina hola da, e, bon, demorarekin behar ba, aldatuko dira gauzak. Baina aurren garantzia ba, oso importantea da. Igandean izanen da aurkezpena, nola iraganen da e, eguna? Ba, eguerditan e, bazkalduko dugu, nahi duten agetortzen aldira, bas, beren baraz bazkariekin lajaldera, txemperera amotzera, eta lauetan eginen dugu uh, liburuaren aurkezpena, eta lauak e, eta Eh, bideo bat erakutsiko dugu hor, eh, bideo hortan dira argazki batzu, eta argazki horien barnean eh, parte hartzailean haipuak izanen dira grabatuak eta hori erakutsiko dugu. Hori da, eta bezperan ere hasten dugu ekimen bat, hori dena izendatu bat duguna zei urte honetan uh, eguna, eta hor parte hartzen dute ere uh, eh, olekariek, olekizari guztiek, nahi duten guztiek, eh, mundu poesia maite dutena eskuaraz, idazten dutena, baina ez bakarrik idatzi, maite dutena, e, galdetzen dugu egindezaten ekimen txiki bat, eta gero hori Eh, ematen dugu gure blogetan, eh, badela demagun eh, New Yorken emazte bat, emazte batek olerki bat idatziko duela, edo beste nunbeitek, nunbeiten e, antzestuko duela, edo kantatuko, eta hori nunbeit virtualki egitea lotura bat olerkari guztien artean, hasi duguru sei duela sei urte, nahi ginuke hori uh, horrek eh, iraundezan, zaila da, zenta denak eh, bat dituzte gauzak egiteko, baina bueno, ideia hor dago, eta nahi duena parte hartu, egin dezala, eta bere ekimenaren behi atxa elkarteari pererat, eta horra. Ba, uzue, e-mail bat horretarako? Ba, hori da, olerki bilduma, eh, arrobaza, sfg.fg Hori da, odan eh, bezperan, eh, atxaren poesia begian dian, eta bezperan olekarien eguna hasiko dugu ekimen hori, iraunen duena seile batez uh, eh, ustaila arte. Hori dugu gure elbu, elburua urtero egitea. E, Bukatzeko gomita zabalduko dugu, eh, aipatuz e, larun bateko ekimen berezi hori baduzela, baina igandekoa ere, bai. igandekoa e, famili giroan iragaiten den eguna ere, ez? Bai. Bertan parte hartzaileak izaten dira, bai. baina gomita denei zabaldua da. gomita zabaltzen duzu denei. Hori da, deneri zabaldua da, eh, tokia dugun olak aldean, e, etogi, etogi eta ez dugu... Baztertuko, bertxak ere, ez bali madatokik ere, etorri. Eh, Zer dutan? Orduan, eh, lauetan, eh, liburuaren aurkezpena. Uh-huh. Eta liburua, egun horretan ez badai baten lagun bat, eta interesatua balin bada, liburu askuratzeko aukerarik ere badu, Ba, behar da eskatu elkarteari, eta hola ekimen e, kulturaletan parte hartzen dugulaik e, eh, liburua salgai da, baina bertzela ez da ez dugu saltzen komertsialki eh, liburu dendetan behar da eskatu elkarteari. E, egiten duguna da liburua ematia e, e, idazle guzieri, odan e, no, norberak idaz, idazten badu zerbait, liburua beraren zat doainik usten dugu normal da, berak parte hartzen du, eta doainek berak e, izaitia liburua. Odoan deneri idekia da, zuri ere, eh, hemen <laughs> aurkezle eh, gure ikatiari ere, nahi bedezu, eta beste guzieri ere, idekitzen dugu atea, deneri idekia da, oha. Ba, ara, urrengo urtera begira ere, idatzi nahi duenak eh, baditu aukerak, zuengana ba. iriste errez da, eta ez dakit, ba? Iriste da. E, eskaldunak peksularia dira, e, ez olehkariak ere, badakite hitzen erabiltzen. Ba, mezunekin geratzen gara eskerrik asko. Ba, eskerrik Fernando Mandok ostikoz jodu baloia ilunpetan. Dumba entzuten da zelaietan. Dumba entzuten da mendietan. Fernando Mandoren baloiak gaua pasako du odeietan. Zurekin ez du inork nahi Hain izaten dira aspergarriak Deskuidoan soldaduzka kontuekin asten zaizkizu Orduan norekin ari da kabinako hau Zarrekin ez du inork nahi Hain izaten dira aspergarriak Deskuidoan soldaduzka kontuekin asten zaizkizu Orduan norekin ari da minako hau Amar minutu zailarri nago Ta gure hau jotake pozik izketan Amar minutu zailarri nago Ta gure hau jotake pozik izketan Simpatikoa dirudi baina ez da normala Jotake aitonak eniobizian ari da Tama bos minutu badira tonto tonto kabina ondoan jarria Simpatikoa dirudi baina ez da normala Jotake aitona keinu bizian ari da Tama bos minutu padia Tonto tonto kabina ondoan jarria Naikoa da jauna nire da. Begiz esaten diot serio jarria Naikoa da jauna nire txanda da Begiz esaten dioz serio jarria Kontatu didate izon zintzua dela Hauzoan bere historia denek dakite Nola dirurik sartu gabe egoten de luze Beak dakien orbaitekin izketan Kontatu didate izon zintzua dela Hauzuan bere historia denek dakite Nola dirurik sartu gabe egoten den luze Berak dakien norbaitekin izketan Ta bere ala presaka duen kabina usten Norbait zain dela denian konturatzen Ta bere ala presaka duen kabina usten Norbait zain dela denian konturatzen fluidoan soldaduzka kontuekin asten zaizkizu Orduan noekin ari da kabinako hau Zerrekin ez du inorkitze egin nahi Hain izaten dira aspergarriak Deskuidoan soldaduzka kontuekin asten zaizkizu Orduan noekin ari da kabinako hau Zerrekin ez du inorkitze Kultur alea Kultur alea ba beste itzordu bat eta zintesa gaitezen orain eta biharko egunera begira jarriko gara bihar ondarribian itxasetxe auditoriumean hainbat sari eta hainbat festivaletan parte hartu duen un otoño sin filma ikusi al izango baitugu lara izagirreren Lehen, luze metraia ikusi izango duzue, itxasetxe auditoriumean iuntzeko sortziretan eta honen inguruko argibide nukaiteko eta lara izagirre eh, zuzendariarekin mintzatzeko aukera izan baitugu, bere erranak gogora ekarriko ditugu. Soy yo. He vuelto. has venido? A quedarme contigo. Qué fuerte. <laughs> Pero que estás embarazada. pues estamos portando un poco mal. Mm. Se ¿Por qué no te encierras ahí dentro para siempre? esango dugu ba, eh, neska bat emazte bat dugula protagonista e, bidai luze bat egin ondotik bapatean etxera herrira itzultzen dena eta orduan ba, gauzak aldatuak ikusiko ditu e, esango duzu e, begirada berezi batez e, eginiko firma horietako badela? Ba, nik uste du bai, etxaskenean em, Ez da pelikula komertziala, eh, pelikula oso intimoa da, pertsonaietan oinarritutakoa. Orduen begira da bai da, bai da berezia eta mm, saiatu gara ba horre ba historia hori kontatzeko ba begira da honen aukeratzen, ez? Eta eta gero pelikula zabalik izten e, eh, ba, jenteak erabakitzeko ba, ba zelan ikusi nahi duen, ez? Ez da pelikula bat non dana ondo ulertzen dozun hasi eratik, ez? Eskatzen dutze ikusleari, ba, berak bebai bere eitea pelikula eta Erabakitza ez? Ah, hau zergati da edo ah, honek eh, hau esan dugu, baina hau bestea, ez? Orduan eta zentzu horretan polite da eta mm, ah, pizka desberdina. Izgutxiko pelikula. Bai, e, hori izaten dut, jentea, niri ez dazte iruditzen. Ze batzutan, mm, ni sentitzen dut, izilunetan gauza asko pasetan direla, ez? Eta orduen, klaro, ez naskonturatzen hitz egiten ez da bizela, ez? baina hori da azalako izuileak beteta, beteta, ez? Eta gauza asko pasetan eta eta jenteak irakurtzen dauzenean isiluneak be bai, gero ez dozte esaten hitz gutxiko pelikula dela, ez? Esaten dozte jo, zenbat hitz egiten dan isilunetan ez? Eta hori iritzen dazte oso polite. Zergatik kontatu nahi izan diguzu historioa? Ba, Hori, hau da galderari gatzena, ez? E, jentea galdetzen doztenean, e, ez dut erantzune, jaki, ez dut jakiten zer erantzun, ez? Nik uste dut behar bat auki nobela barruen historia hau kontatzeko, baina zala behar intuitibo bat, eta momentuen esan gauza bat arrazionala, eta ez nekien zergatik izan historia hori eta ez beste bat, ez? Baina oin ikusten dutenean pelikula maitute, iruditzen dazte zala beharra, nik auki nobelako beharra ikasteko, Osa, nik erabilido pelikula bizitzan inguruen gauzak ikasteko, ez? Eta orduan ikusten dut pelikulan gauzak, e, balio izan niri bai, ba, nire bizitzako gauza batzuk ulertzeko, eta deskubrido torregatik egin nuela. ez? Ba, aukiteko non begitu eta non ikasi, bai. Eta e, zure ibilbidea zere esan dugu labur metraekin dituzula dokumentalak lehioan ikasi zenuen, New Yorkera ere joan zara ikastera, eta ez baina bilokerre ere Kataluniara, ez da, edo... Bai, bai, ibilinaz e, leku guztietan ikasi dut, eta eta oso aberatza izan da niretzat, e, bale, lehenko Euskal Herrien ikastea, gero Nueva Yorken, e, Bartzelonara joan baino lehen kubatik beba ipasen nintzen, hango sinema eskolatik, eta leku bakoitzean e, eredu ezberdin badeki ezinea aiteko, eta eta oso politeda da entzutea ez, et dan eta biz, bardinen inguruen berbetan, baina oso modu desberdinean, eta orduen niretzat aberazgarri izan da ikustea zer dan sinema kultura desberdinetan eta jende desberdinen txako, ba, erabakitzeko zer dan sinema niretzat. Ba, guztien egin geratzen gara, da eskerri mila, egure galderi erantzun izan. Eskerrik asko. Como nos cuentas. <laughs> Mejor que nos cuento. Baun otoño sin Berlin filma gogoan hartu bi harritxasetxe auditoriumean ondarribian ikusi izango duzuela gaueko zortziretan eta sartzeak lau eurotan dituzue. Integrazio batzordearen alde Itxasun apidilaren bia eta iruan Rikabrak xanokigelan Goizeko Goizeko behatzitatik atxaldeko seiak arte denak etorri integrazio batzordearen elkartasunez apidilaren bia eta iruan. Eskolan dendartean bezala leku bat denentzak. Itxasu eta kanboko ikastolek antolaturik. Bauntar arte bitxigara gaurkoan entzulen. Nere aldetik, besterik ez izanungi. Aio. sua. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide aftatik jasine, ez ez!